alloh taborak va taolo o'zining buyuk hikmati bilan odamlarni turli millat turli elat turli toifa qilib yaratgan mulkdor va qashshoq ham shunday toifalardan biridirki jamiyatdagi muvozanat boyning saxovati kambag'alning sabri bilan barqaror bo'ladi imonli adolatli kishilar imkon bo'lsa qo'l bilan imkon bo'lmasa til bilan jamiyat uzra saxovat urug'larini sochishdek xayrli yo'lga xizmat qilganlar hazrat alisher navoiy mana shu ikki jihatni birlashtirgan ham qo'lini ham ilmu iste'dodini saho uchun nisor etgan solih zot edi ey alloh moli mulkdek omonat berib omonatdor qilib qo'ygan banda tangrining omonatini saxo bilan qaytarishing lozimligini unutma baxillikdek tubanlik chohiga tushib qolma zero baxillik mo'minga yarashmaydi saxovat javhari esa mo'minlar fazilatining eng nafisidir agar bunday dur senda serob bo'lsa ham sen uni xor etma isrofdan ehtiyot bo'l chunki isrof baxillikdan ham pastroq ishdir hazrat navoiy dunyo ahli tomonidan sahiy atalmish kimsalarning uch toifasi haqida aytib o'tgan birinchi toifa sahiylar shunday kishilarki bunday kishilarning saxovatida riyo aralashgan bo'lib ular och bo'lmaganlarga dasturxon yoyadi muhtoj bo'lmaganga to'n kiygizadi yuzlab otlari bor odamga ot tortiq qiladi yuz yillik boyligi borlarga simu zar beradi agar xizrni ko'rsa unga obi hayot tutadi shakarpazga esa novvot beradi bunday saxovat peshalar na oxiratda na bu dunyoda xayru barakot topadilar ularning bunday ishlaridan na xalq na o'zlari foyda ko'radilar ikkinchi toifa sahiylar ta'magirlikda komillikka erishgan bo'ladilar xalqning moliga ta'ma nazari bilan qarash turli yo'llar bilan qarz olib birovga berganda esa ta'ma maqsadida berish bularning kasbidir aql yurgizgan iymonli kishilar uchun bu dunyo moli bola chaqa hatto umr ham omonat shu bois aqli solim kishilar biror yaxshilik qilar ekanlar xolis Alloh yo'lida qiladilar ta'mani bandadan emas yaratgandan uning buyuk saxovatidan kutadilar albatta Alloh barcha mulklarning egasi va saxovat bobida bemisildir tangri taolo qur'oni karimda shunday marhamat qiladi suygan narsalaringizdan infoq ehson qilib bermaguningizcha hargiz yaxshilikka yetmagaysiz har qanday narsani infoq qilmangiz albatta Alloh uni bilur uchinchi toifa sahiylarni muhtoj odam tilanmaguncha sariq chaqa ham bermaydigan kishilar deb aytadi hazrat ular shunday sahiylarki, har qancha muhtoj bandalarni uchratmasinlar so'ramaguncha hech narsa bermaydilar bularni saxiyliklari ilonni sehrlab uning zahrini o'g'irlagan afsungarning ishiga o'xshaydi yuqoridagi uch toifani ta'riflab o'tgandan keyin hazrat navoiy endi haqiqiy saxovat nimayu qanday kishilarni sahiylar deb atash mumkin degan savolga javob beradi ey zakiy zot sen shunday kimsani sahiy deb bilki davlatmand yoki qashshoq bo'lsa ham birovdan bir narsa ta'ma qilmasin demak hazrat navoiyning talqinicha saxiylik martabasiga yetishmoq uchun boylik yoxud qashshoqlikning sira ahamiyati yo'q balki kim nafsini ta'ma tuzog'idan qutqara olgan bo'lsa ana o'sha saxiylarning saxiysidir bunday kishilar dengizdan bir tomchi umidvor bo'lmaydi dardmanddan malhamini ayamaydi muhtojni ahvolini aytmasidanoq tushunadi faqirning haqqiga rioya qiladi qilgan ehsonidan hatto lutf rahmat ham ta'ma etmaydi qilgan ehsonining ajrini xudodangina kutadi u xalqning ahvolini nozik anglaydi shu sababdan uni elning otasi deyish mumkin ey inson kimdaki karam saxovat bor bo'lsa puldorlardan ta'mi etishdik qusurdan xolidir xullas riyo isrof ta'magirlik bilan saxovat bir biriga o't bilan suvdek zid tushunchalar edi bu uch qusur kimdaki mavjud bo'lsa u o'zini naqadar saxovatli qilib ko'rsatishga urinmasin saxiy bo'lolmas ekan xalq e'tiborini emas faqatgina haq e'tiborini qozonish uchun qilingan xayru ehson haqiqiy sahobat belgisi edi. rasululloh sallallohu alayhi va sallam inson zotining eng saxovatlisi edilar shu bois miskinlardan hech narsalarini ayamaganlar ayniqsa ramazon oylarida u zotning saxovatlarini ko'pirib toshib oqayotgan daryoga tenglaganlar u zot foniy dunyo umrining qisqaligini anglab saxovat qilishga shoshilganlar boshqalarga ham shuni tashviq etganlar allohning suyukli payg'ambarlaridan ibrohim halilullohning saxiyliklari esa shu darajada ediki u zot biror marta yolg'iz taom yemas taomlanayotgan paytlarida albatta biror miskin sheriklari bo'lar edi ibn abbosdan qilingan rivoyatda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar har bir ummat uchun fitna bor ummatning fitnasi mol dunyodir tanbihul g'ofilin kitobida yozilishicha vaqt ibn munabbah aytadilar iblis sulaymon va Davud alayhissalomlarga shayx suratida ko'rindi sulaymon aytdilar-ki, Iso alayhissalom ummatini nima qilishing haqida xabar ber. Shayton men ularni Allohdan o'zga iloh olishga buyuraman dedi. Sulaymon alayhissalom Muhammad sallallohu alayhi va sallam ummatigachi deb so'radilar. Shayton men ularga dirham va dinorlarni tashlab qo'yaman. ular uchun bu pullar la ilaha illalloh kalimasidan ham ustun bo'ladi dedi hasan basriy hazratlari yana aytadilar birinchi zarb etilgan dinorni iblis olib ko'ziga surtdi va dediki seni kim yaxshi ko'rsa mening qulim toki ahvol shunday ekan saho amali solih amallar ichida eng og'irlardan biri bo'lib qolaveradi faqat yuksak taqvo hamda komil iymon ustiga qurilgan sahogina